Ongi IZPASURI Hangi etorri izpasuri emakizunerat. GUGILA ALAIA IDOIA MAIKA TALIA Claire, ANAIZ ANITA ROMUNTSU PATI SAN MATIAS Vicente, MIKEL LARI BARREKO ESKOLAKOA GILA IZPASURI ESKOLAKOA GILA Eman kizununtan, lehenik aurkezpen bat eginen, dauzegu? Andotik, arkatzaren ipuina konatuko, dauzegu? Eta finitzeko, kantu zariko gira, biribil, taldealen, arkatza kantua. Ispasuli iman gizuna, asten dugu, ikan bezala, presentak eta tipi batekin. Ispasuli izena lehenik. Ispasuli, lahibaren pasatzen den errekalen izena da. Muskildin sortzen da erreka, uartili eta lahibaren gaidi kurritzen da eta ondotik biduz errekan ezortzen. Olozarat, amasei kilometra, luze egiten ditu Ispasulik. Lahibarre sorapuru, basen afarroan, kokatzen den erria da. Amikusen, ez da biziki erria ahondia, hamar bat kilometra karratu egiten du. Eta egun talaulogo hamabost bat bisitzale badira. Akti bitate ahondiena, larri barre solapurun, laborantza da. Eriko etxealen, ondoan kokatzen da gule eskola. Eskola, elebidun publikoa da. Aurrak, larri lakibarre, eta loitzunetik heldu dira. Kule eskolak, errekalean eh, izena hartu du izpatsuli. Lotarat, berrogoi bat, aur badila eskolan. Ilu urte talik, ameka urte arte. dira dila, Katzi Razenbo, Kristel Laskarai, eta uskalaren Juli, enda birri. dira, kanpoko tenoletan lor, kantinan Kristin Marjo eta aur zainegian Marjo da. Gure eskola biziki polita da, aski berria eta kanpoan bada zer nahi joko. Pilota lekua, basket, foot, maite dut eskola hori zenta baditut hainitz lagun. Ni maite dut eskola hau, errentsak biziki gisakoak dira. Ni maite dut eskola hau, zazpixara bai dira, eta biziki handia da. Nik maite dut eskola hau, etxetik horbil baita. Ispaxuli. Ispaxuli eman kizuna. Ispaxuli eman kizuna segitzen dugu orain arkatzalen ipuina. Aitatsi eta bele arkatza. Katialin, bayonan biziten, neska tipi bat da. Zazpi urte ditu. Eta haste buruetan maite du, lahi baxen aitatsi eta amatsi lehen etxe lat ditia. Bele ziki, aro edekak dela litzu. Erika bazterrean, promenatzea, zubi edera lehen gainetik, argien botatzea, paratzean artzea edo hauzoko ardiekin Bayonako Baionako karrietkatik aldatzen zako, lahi barren, da. Aro euritua delalit, ez da sekulan enuatzen bere aitatxe eta amatxiren konpainan. Egun prezeski euria da kampuan. Barnean ekonen da. Amatxi telebista soiten ari da eta aitatxe usaian bezala bere bulegoan. Aitatxiren bulegoa maite dukatxarinek zer nahi motako lipuluak badira. Egazkin maketa zoin bat eta itatxik katxalin usten du horiekin jostatzen kasu egiten badu. Eitatxik usu idazten du. Gaiar bat atxik du bere biziaz likuku bat usteko. Katxalinek Maite du, aitatxik ikustea idazten. Aparteko, mementu batzu bezala bizitzen ditu. Katxalinek, aitatxili, balde giten gako. Egun, nitazo zerbait kondatzen duzu aitatxi. Aitatxi, idaztetik gelditzen da, eta errantzuten dako, bai zutaz idazten dut bainan baiatzen duten arkatza, idazten dituzten, itzaki baino, importan da araiz handituko zererarik arkatzuni ite ukanen duzu. Arkatzuni ite katxalinek argidularekin dularekin begilatzen du arkatza. Ez dako jeuz belezirik atxemaiten arkatzori. Beste guziak bezala da biziki agunta. Belaz aitatsi hiri galdeten dako, baina aitatsi izan dako, holi erraiten datazu. Aitatsik errantzuten dako, dena da gauzen begiratzeko duzun aderran. Arkatzunek baditu bost karitate, handitzean karitete hauek ardi berituzu, bizik hausitu eta urros bat okanen duzu mundu untan arkatzalen dehen kalitatea. Arkatza bezala, zule bidea marraztuko duzu. Betian zenatuz, bainen ez dituzu haintzi behar, inguruan dituzun beste marko koloretsuak. Behar orduz, eien laguntza eta maitasuna onartu behar duzu zuk ere eiarkasu egin eta algarrekin bizi kolore txu eder bat markotzen ahalko duzie. Arkatzalen bigarren kalitatea batzutan idaztektik gelitu behar da. Sogastean, arkatzak pixka bat sofritzen du. Bainan, sogastu eta obeki idazten duk. Zuk ere, sofritzen ikasi behar duzu. Sofrituz, ispilitu sohotxagoa eta umilagoa atelako zauzu. Arkatzaren hirugarren kalitatea. Arkatz batek beti gomalen baliatzeko posibilitatea usten du. Gaizki idatziaren ezabatzeko ezabatzea da ere onartzea ez duzula beti autu ona egiten eta behar ez besten ikus ere entzuten dituzula. Arkatzalen laugarren kanitatea. Ez da, bai da. Iportan da, arkatzalen itxula. Iportantea da, bardean den mina. Belaz zukele beharko duzu betikasu egine zule bar nekoali, zule baitan pasatzen denalekin. Arkatzalen bost garen kalitatea. Arkatz batek beti atzak edo aztarnak usten ditu. Zukele behar duzu jakin eginen dituzu guziek atzak utziko dituztera. Zule ekintza edo egitate guzietaz konsente izan behar zela. Katialinek argeta handiz entzundu bela itatzi. Etzakian arkatza batek hainbeste galitate ukaiten ahal zituela. Aita txiki erran duen guzia, ez du konpren Katxalinek. Baina, aita txiki gana beti egia baita, segur azki arrazoitu aldi untan ele. Eta hondit puta, arkat bati nahiko du ite ukan. itxasua bezala mendiaren ebada eta txitsa hau nire esea Ispachuli, Izpasuli emankizuna finitu da. Iktarutia! Jamuntxo, Mikel Irabur, Uxente, Idoia Irabur, Talia Irume, Claire Altzuet, Alaia Etxeberri, Maika rivarni Anaïs Mirai, Anita Rekalt, Pachi, Mathias, 山。